Phalarxos Hippeus Phalarxos ti trikas exenas tai heautou kourufei periseis Hippewen Anemos de phuisesas afaile totautas Gelos pletus de tous parestotas echen Kakeinos epe tu dromou pausas tas uk emas trikas ti xenon feugei me hai kai ton ekonta met hu kai egenethesan katelipon hoti medeis lupeisto epi sonforae epelthusae ho gar genetheis uk esken ek fuseos tuto ude paramenei gum noi gar elthumen gum noi kai apeleusometha